Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 11-ն է տարվա 42-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1929 թվականի այսօրը Վատիկանն անկախացավ Իտալիայից, փաստացի դառնալով առանձին պետություն։ 1979 թվականի այսօրը Իրանում փաստացի ավարտվեց իսլամական հեղափոխությունը։ 2011 թվականի այսօրը Եգիպտոսում հեղափոխության արդյունքում երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակը հրաժարական տվեց։ Այսօրը ծնվել են 1818 թվականին հայ պատմաբան, փիլիսոփա, տրամաբան, լեզվաբան Անտոն Գարագաշյանը, 1947 թվականին ամերիկացի խոշորագույն գյուտարար Թոմաս Էդիսոնը։ Թոմաս Էդիսոնը արտոնագրել ավելի քան 1000 գյուտ, այդ թվում էլեկտրական լամպը, ձայնագրիչը։ Կառուցել աշխարհի առաջին ջերմաէլեկտրակայանը։ Թոմաս Էդիսոնի ամենահայտնի գյուտերից մեկը դարձավ աշխարհում առաջին ձայնի գրանցման եւ վերարտադրման սարքը՝ ձայնագրիչը, ֆոնոգրաֆ որը նա ստեղծեց 1877 թվականին։ Նրա այդ գյուտին է պարտական հետագա ողջ տեսաբանությունը, որն ընդգրկում է սկավառակային ձայնատեսագրությունը, կինոն եւ հեռուստատեսությունը։ Էդիսոնը մեծ երանդով զբաղվում էր էլեկտրական լամպի կատարելագործմամբ։ Նա ստեղծեց արտամղած օթով անոթում զոդված շիկացման թելիկով լամպ, որը ժամանակակից լամպի նախատիպն է։ Դրան հաջորդեց հսկայական հեղափոխությունը, երբ նա գտավ, որ լամպի թելիկի համար ամենահարմար նյութը վոլֆրամն է։ Շարունակելով փորձերը, Էդիսոնը հայտնաբերեց, որ հոսանքը կարող է հոսել նաև լամպի անոդ տարածությունում։ Այդ երևույթը տեղի ունենում լամպի շիկացած թելիկից անջատվող էլեկտրոնների շնորհիվ եւ ստացավ Ռիչարդսոն Էդիսոնի երևույթ անվանումը։ 1882 թվականին Էդիսոնը կառուցեց աշխարհում առաջին ջերմաէլեկտրակայանը։ Նա մշակեց մի շարք տարբեր փոխանցման եւ չափիչ սարքերի սխեմաներ, նախագծեց հզոր գեներատորներ։ Առաջին գործող հեռախոսափողն Edison-ը ստեղծել է Western Union ընկերության պատվերով։ Ձայնի ուժեղացման համար նա հեռախոսի մեջ տեղադրեց ինդուկցիոն կոճ։ Իր այդ գյուտի համար ընկերությունն Edison-ին վճարեց 100 000 դոլար։ Նա բազմաթիվ գյուտեր է կատարել նաև կինոտեխնիկայի, քիմիայի, ռազմական տեխնիկայի եւ այլ բնագավառներում։ Հենց Edison-ն է առաջարկել հեռախոսային խոսակցություն սկսել Allo խոսքով։ Այսօրը ծնվել են 1884 թվականին հայագետ, հնագետ եւ պատմաբան Աշխարհբեկ Քալանթարը 1894 թվականին ռուս-սովետական գրող Վիտալի Բիանկին։ 1926-ին ամերիկացի դերասանուհի Լեսլի Նիլսոնը, 1929 թվականին հայ մարմնամարզիկ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը, 1930 թվականին հայ քանդակագործ Խաչիկ Միրիջանյանը, 1954 թվականին հայ դերասան եւ թատերական ռեժիսոր Արմեն Էլբակյանը։ 1969 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Ջենիֆեր Անիստոնը, 1972 թվականին անգլիացի ֆուտբոլիստ Սթիվ Մակմանամանը։ 1977 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի երգիչ Մայք Շինոդան, 1983-ին հոլանդացի ֆուտբոլիստ եւ կիսապաշտպան Ռաֆայել Վանդերվարտը, 1989 թվականի այսօրն է ծնվել հոլանդացի ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Բյուտները։ Այսօրը տոնում են Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակի օրը, Լեհաստանում անտարի գազանների կերակրելու օրը, Ճապոնիայում պետության հիմնադրման օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր պացիենտի օրն է։ ՄԱԿ այսօր տոնում է գիտության մեջ կանանց եւ աղջիկների միջազգային օրը։ Այսօր փետրվարի 11-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 323 օր։